بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله وجيدا شكور senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Innal insana lazalumun kafar Dan kalaulah kalian Ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Atas kalian La tuhsuha Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya Innal insana lazalumun kafar Sesungguhnya manusia itu Pelaku kezaliman dan kekufuran Maka Alhamdulillah dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan Setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini pada kegiatan yang mulia ini di salah satu dari taman-taman syurga yang ada di dunia ini majelis ilmu agama majelis yang di dalamnya kita saling nasihat menasihati sesama kita sebuah majelis yang di dalamnya kita merealisasikan firman Allah Jalla wa Ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin maka kita memohon kepada Allah agar kembali mengumpulkan kita dengan kondisi yang lebih baik di dunia ini dan di akhirat kelak di dalam tempat yang paling mulia syurga firdaus amin ya rabbal alamin ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Yunus Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Katakanlah Wahai Nabi Muhammad kepada umatmu Dengan fadlullah dan rahmatnya Hendaknya mereka yafrahu Gembira, bahagia, senang Karena fadlullah dan rahmatnya yang telah ia berikan kepada kepada mereka Itu jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh Manusia Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika membawakan ayat ini di dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush menyatakan Laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murad bihima ni'matul Islam was sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir mereka menerangkan bahawa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya dalam ayat ini yang kita diperintahkan untuk bangga, bahagia dan gembira dengannya dan bahwa itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia kata beliau bahwa ini maksud dengannya adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah ya, kenapa Thank hmm? you. Hmm? Kata beliau bahawa ulama tafsir menerangkan bahawa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini yang kita diperintahkan untuk berbangga dan bergembira dengannya adalah nikmat Islam dan nikmat mengenal sunnah setelah Islam. Bahawa itu lebih baik daripada dunia yang telah dikumpulkan oleh manusia. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Aliyah Syaqiq Ibn Salamah rahimahullahu taala salah satu ulama tabi'in beliau menyatakan inni la adri ayya ni'matayn min Allah alayya a'zham Aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dua, dari dua nikmat yang Allah berikan kepadaku apakah nikmat Islam ataukah nikmat mengenal sunnah setelah Islam karena Islam seseorang tidak akan benar dan tidak akan lurus tanpa bimbingan as-sunnah. Oleh karenanya, oleh karenanya Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau yang berjudul Syarh sunnah beliau awali kitab beliau dengan ucapan beliau al Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Islam yang murni itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam menerangkan bahawa ini maksud dan kalimat as-sunnah dalam bahasa mereka ulama salaf ketika menerangkan prinsip-prinsip agama adalah mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam beragama. Dan ungkapan lain yang lebih mudah untuk dipahami adalah beragama dengan mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya radhiyallahu anhum sebagai referensi umat Islam dalam memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi tatkala kita berada di sebuah zaman yang kita melihat benarnya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zaman tersebut dengan sabdanya Budi al-Islam badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba Sungguh Islam itu diawali dengan keasingan 13 tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah Ya ada yang diludahi, ada dilempari dengan kotoran-kotoran hewan Ada yang mereka harus hijrah ke Habasyah demi menyelamatkan agama mereka karena tidak mampu menahan siksaan dan cacian masyarakat Mekah. Ada pula yang setiap harinya disiksa. Sampai-sampai ada yang ditombak kemaluannya dari kalangan wanita para sahabat dengan pelepah kurma. Seperti keluarganya Ammar bin Yasir dan ibunda beliau Sumayyah radhiyallahu anhum. Ini satu keluarga ditangkap oleh kaum musyrikin dan diikat di pohon kurma di pinggir jalan yang sering dilalui oleh kaum musyrikin. Setiap mereka melalui tiga sahabat yang mulia ini, mereka melakukan apa yang mereka suka terhadap mereka. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka dengan kondisi yang mengenaskan, menyedihkan, Nabi hanya bisa berkata, "Sabaran ala Yasir fa inna mawaidakumul jannah." Wahai keluarga Yasir Bersabarlah kalian Sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah syurganya Maka tatkala mereka dipaksa Untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur Mereka tetap bertahan Maka Sahabat Yasir Pun mati syahid Di medan jihad dakwah Karena mempertahankan agamanya Kemudian Abu Jahal datang membawa pelepah kurma dan menancapkannya di kemaluan ibunda Yasir Sumayyah radhiyallahu anha. Sedangkan Yasir maka beliau mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran karena terpaksa. Sehingga sebagian para sahabat Nabi meragukan akan keislaman beliau sehingga turun firman Allah di dalam surat An-Nahl atau Al-Anbiya membenarkan dan membela Yasir dan menerangkan bahawa beliau masih di atas keimanan yaitu firman Allah Jalla wa Ala illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kecuali orang-orang yang mengucapkan kekufuran karena terpaksa dan hatinya masih tetap tenteram nyaman dengan keimanan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan badal Islam ghariban Islam diawali dengan keasingan bahkan ketika beliau keluar ke Taif beliau berdakwah ke Taif tanpa undangan. Tidak ada apa istilah antum di sini? EO ya. Hah? Tidak ada EO-nya. Eh, beliau pergi sendiri tanpa undangan. Tidak ada yang memobilisasi beliau untuk berdakwah ke Taif. Mestinya masyarakat Taif bersyukur dan berterima kasih telah datang seorang yang mengajarkan mereka ilmu agama tanpa mengeluarkan biaya. Tetapi begitu beliau sampai ke Taif, rupanya seluruh masyarakat setempat melempari beliau dengan batu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan batu, beliau pun langsung pergi dan melakukan pagar betis. Maka seluruh batu yang dilemparkan ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sahabatnya Utsman sehingga seluruh tubuh beliau berlumuran darah. Ini menerangkan keasingan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa sayaudu kama badaa dan akan kembali menjadi asing di akhir zaman sebagaimana mulanya. Bahkan al-Imam al Muhaddis al-Asr Nasiruddin al-Albani rahimahullahu taala di dalam sebuah kaset ketika beliau menerangkan hadis ini Beliau menegaskan bahwa keasingan Islam di saat ini jauh lebih dahsyat ketimbang keasingan Islam di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu tidak ada satu pun di antara mereka yang mengatasnamakan Islam. Semua mereka adalah orang-orang yang terang benar jelas menyatakan diri mereka benci terhadap Islam dan tidak menisbatkan dirinya ke dalam Islam sedikit pun dari kalangan kaum musyrikin yang ada di Mekah. Ya. Dan di saat itu belum ada orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik mulai ada ketika di Madinah. Sedangkan di zaman ini kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala terkadang yang memerangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelanya, merendahkannya dan memboikot orang-orang yang ingin mengajak manusia kepadanya dan menghidupkannya adalah orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan dua syahadat, melakukan salat lima waktu. Begitu ada saudaranya yang berjenggot, mulai dia berikan gelar-gelar yang tidak baik. Seakan-akan jenggot itu adalah penampilan suatu organisasi. Seakan-akan jenggot itu adalah penampilan jamaah pengajian tertentu. Seakan-akan jenggot itu adalah penampilan yang eksklusif Padahal dia adalah penampilan seluruh kaum muslimin dari kalangan kaum lelaki Kapanpun dan dimanapun mereka berada Dan itulah syariat Nabi SAW Bahkan Al-Imam As-Sana'ani dalam sebuah kitab yang beliau tulis dengan judul Al-Lihyah Jenggut Beliau nukilkan bahawa hadis tadi tentang jenggot jumlahnya mutawatir Dan empat imam madhab sepakat tentang wajibnya membiarkan jenggot tumbuh bagi kaum lelaki tapi lihat bagaimana asingnya penampilan yang seperti itu di akhir zaman. Itu sebagai contoh kecil. Yang lebih menyedihkan lagi keasingan dalam masalah akidah. Terkadang kita melihat seorang berpenampilan sunnah, berpenampilan jenggot. Celananya cingkrang di atas kedua mata kaki. Dia cukup anti terhadap syirik. Dia cukup anti terhadap bid'ah. Ah. Tetapi ketika kita berdiskusi tentang menyikapi penguasa yang zalim, rupanya dia memiliki paham khawarij. Kita sampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bersabar dengan penguasa yang zalim agar kita menasihati mereka secara diam-diam bukan secara terang-terangan. Hadis-hadis Nabi yang menerangkan yang melarang kita untuk mencela mereka dan memberi peringatan kepada mereka secara terang-terangan. Rupanya dia adalah orang yang paling terdepan membenci kita. Ya. Bahkan menjadi sebab ya, seorang dai terkadang tidak diperbolehkan lagi menyampaikan sebuah kajian. Ini menerangkan kepada kita benarnya apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di atas tadi. Bahawa keasingan Islam mengikuti al yang Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya rasulullah anhum di akhir zaman itu jauh lebih asing ketimbang keasingan dakwah Islam di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fatuba lil ghuraba maka sungguh tuba apa itu tuba sebagian mereka ada yang menafsirkan tuba adalah sebuah pohon yang ada di dalam syurga ada yang menyatakan bahwa tuba sebagaimana konteksnya yang berarti bahagia. Ya, ini lebih mencakup ya. dan tidak saling kontradiksi antara dua penafsiran tersebut, tetapi saling mencakup. Fatuba lil ghuraba maka sungguh tuba bahagia surga bagi orang-orang yang asing karena mempertahankan agamanya karena berpegang teguh di atas agamanya Namun kita tidak perlu bersedih dan berkecil hati Karena merupakan sunnatullah bahwa agama bahwa dunia ini tidak pernah kosong sedetik pun dari orang-orang yang menegakkan dan menampakkan kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Di dalam hadis yang mutawatir yang datang dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda wala tazanu ta'ifatun min ummati Zahirin ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك Sungguh akan senantiasa ada Ta'ifah Ta'ifah itu mulai dari tiga orang sampai sembilan orang Itu dinamakan ta'ifah Ya Paling sedikitnya tiga orang Bahkan ada yang menyatakan dua orang sudah dinamakan ta'ifah Nabi menyatakan bahwa akan senantiasa ada dari umatku ta'ifah segelintir kecil yang mereka senantiasa menampakkan kebenaran bukan sekedar tahu dan mengamalkannya tetapi lebih dari itu mereka mengerti kebenaran mengamalkannya dan berani menampakkannya ciri mereka yang berikutnya la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum banyaknya orang-orang yang menyelisihi dan merendahkan mereka tidak membuat mereka goyang sedikit pun dari prinsip tersebut hatta ya'ti amrulllah wa hum kadhalik sehingga datang keputusan Allah kematian dan mereka masih seperti itu maka nikmat sunnah di akhir zaman ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah itu amatlah besar oleh karena itu seorang ulama tabi'in tokohnya basrah Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau menyatakan ya ahli sunnah tarafaqu fa innakum aqallun nas. Wahai orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka para salaf. Hendaknya kalian saling bersaudara, saling memaafkan sesama kalian karena kalian adalah kaum minoritas. Beliau mengucapkan ucapan di atas dan beliau masih berada di masa tabi'in. Masih berada di masa tabi'in. Yang jumlah para ulama masih puluhan ribu. Kemana kita pergi, kita akan mendapatkan ulama, akan kita dapatkan para penuntut ilmu agama. Lalu apa kiranya kalau Hasan al-Basri hidup di masa kita ini? Di masa tabi'in boleh hidup dan berkata demikian. Fa'innakum aqallun nas Karena kalian adalah kaum minoritas Dan tidak ada nikmat yang lebih besar Setelah nikmat mengenal Islam Dan mengenal sunnah Selain daripada nikmat ilmu agama Karena ilmu agama Adalah sumber segala kebaikan Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini di dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahihul Bukhari, beliau menyatakan فمن أتي العلم فقد أتي الخير كله ومن حرمه فهو المحروم Barang siapa yang diberikan ilmu agama maka sungguh telah diberikan untuknya kunci kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama maka sungguh dialah orang yang telah merugi di dunia ini. Juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala Muhammad bin Idris Abu Abdullah menyatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Barzanji dalam kitab Aqidah Al-Imam Syafi'i karya Al-Imam Al-Barzanji wa Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan man arada dunya fa'alihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm wa man arada huma fa'alihi bil ilm barang siapa yang menginginkan dunia yang baik maka hendaknya dia mempelajari agama Allah Barang siapa yang menginginkan akhirat Maka hendaknya dia mempelajari agama Allah Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat Maka hendaknya dia mempelajari ilmu agama Karena sungguh indah majlis ilmu agamanya Jamah yang dimuliakan Allah Apabila ilmu agama dan majlis ilmu agama tidak memiliki kekutamaan kecuali apa yang tertera di dalam hadis Nabi berikut ini maka sungguh sudah cukup bagi kita di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahlallahu lahu bihi tariqan ila jannah." وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan Tujuannya adalah untuk menuntut ilmu agama Tidak ada tujuan yang kotor di dalam hatinya Tujuannya adalah untuk menuntut ilmu agama Berita gembira dari Nabi SAW Untuk orang-orang yang menempuh perjalanan Demi ilmu agama adalah Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga Apabila hadis-hadis seperti ini hadir di dalam hati kita tatkala kita keluar dari rumah kita untuk menghadiri majlis ilmu agama Demi Allah rasa lelah Kepenatan, kepenatan, kelelahan Itu akan hilang Dan kita akan terhibur dengannya jamaah Betapa banyak manusia menempuh perjalanan Yang mengeluarkan harta yang luar biasa menghabiskan harta, menghabiskan kekuatan. Ada yang di antara mereka naik turun gunung dan yang semisal dengannya. Hanya untuk hal-hal yang mungkin paling rendahnya perkara mubah. Kalau itu bukan perkara yang haram. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang berangkat menuntut ilmu agama Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Coba ketika kita menghidupkan kendaraan kita, Kita mulai menutup pintu rumah kita dengan anak istri kita ingin berangkat ke majlis ilmu agama. Mungkin tempatnya agak sedikit jauh, kita akan melewati lalu lintas yang macet. Nih, eh, paling antum di kota besar seperti ini ya. Punya umur 60 tahun, mungkin 30 tahunnya habis untuk macet. Ya. Hadis-hadis seperti ini hadir di hati antum ketika keluar menuntut ilmu agama. Maka sungguh jamaah, kita akan terhibur. kita tidak akan merasa dirugikan sedikit pun dengan apa yang terjadi di dalam perjalanan tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Wa ma qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat sakinah." Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah melainkan turun untuk mereka sakinah ketenangan ilahi yang sungguh itu tidak akan pernah bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. ketenangan di majlis ilmu agama. Wa ghasyatun rahmah. Rahman Allah senantiasa tercurahkan untuk mereka. Oleh karenanya orang yang sering hadir di majlis ilmu agama dan itu semestinya dia akan sen, akan lebih rahman, akan lebih penyayang terhadap anak dan istrinya dan itu kita rasakan. Ketika dulu kita jauh dari ilmu agama, tidak mengenal nikmatnya majlis ilmu agama, betapa kasarnya kita dengan keluarga kita, Betapa kasarnya sebagian kita dalam berkata kepada istrinya, dalam menyikapi anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya. Tetapi dengan dia sering menghadiri majelis ilmu agama, dia akan jauh lebih penyayang, akan jauh lebih lembut, lebih hikmah terhadap istrinya, anaknya, dan keluarganya serta orang-orang lain selain mereka. Kenapa? Karena itu pengaruh dari majelis ilmu agama. wa ghasyatumur rahmah tercurahkan untuk mereka rahmat otomatis ya mah. Maka ini perlu menjadi renungan buat kita. Kalau semakin mengaji semakin sensitif, semakin mengaji semakin keras, semakin kasar dengan keluarga, berarti kurang berkah. Kurang berkah ilmu yang kita pelajari selama ini. Perlu kita koreksi kembali niat-niat kita ketika kita menghadiri majelis ilmu agama. Kalau kita ikhlas pasti otomatis kita akan lebih rahmat, akan lebih lembut, akan lebih penyayang terhadap anggota keluarga kita. Khususnya anak istri kita, lebih dari itu adalah kedua orang tua kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hafat humul malaika. Majelis tersebut diliputi oleh malaikat-malaikat Allah. Adakah majelis yang lebih mulia daripada ini jamaah? Tatkala majelis tersebut dihadiri makhluk-makhluk suci, sungguh tidak ada makhluk yang suci di permukaan bumi dan di langit kecuali para malaikat Allah. Selain dari mereka, dari anak Adam semua pernah berbuat dosa, kecuali malaikat Allah saja yang memiliki sifat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat dan senantiasa taat menjalankan perintah-perintah Allah. Mereka ikut duduk meniputi majlis ilmu agama. Kita mungkin bisa betah berjam-jam Duduk di sebuah meja bersama seorang raja Perdana menteri, seorang presiden Menteri, gubernur dan yang semisal dengan mereka Tatkala kita merasa mereka dan menilai mereka adalah orang-orang yang mulia dan nama kita akan menjadi baik tatkala kita sering bersama mereka menurut pandangan manusia Lalu kenapa kita tidak bisa lebih betah di sebuah majlis yang di dalamnya dihadiri oleh makhluk-makhluk suci Allah Jalla wa'ala, yaitu para malaikat? Lebih dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Semakin sering kita menghadiri majlis ilmu agama Maka semakin sering nama kita didengar oleh Malaikat Jibril alaihi salam Mikail, Israfil Dan malaikat-malaikat yang ada di langit sana Yang mana Nabi SAW bersabda Ma min arba'ati asabi'in fi sama illa wa fihi malakun qa'imun Au raki'un au sajidun lillah Sesungguhnya di langit sana tidaklah ada jarak sejauh empat jari jemari melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri yang sedang rukuk yang sedang sujud menyembah Allah jalla wa ala hadis riwayat al imam nasai dari abi dzar al ghifari radhiyallahu anhu ini menerangkan kepada kita jumlah para malaikat yang begitu banyak nah, nabi menyebutkan orang-orang yang duduk di majlis ilmu agama nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya adakah kerugian yang akan menimpa kita ketika kita sering hadir di majlis ilmu agama demi Allah tidak. Justru yang ada hanyalah keuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka tidak ada yang merugi tatkala kita berpaling dan menjauhkan diri kita dari majlis ilmu agama kecuali diri kita sendiri. Dan terkadang syaitan menjauhkan kita dari majlis ilmu agama dan kita tidak sadar bahwa kita sedang kutur Bahkan terkadang kita mengira inilah sikap yang baik dan yang paling benar untuk diri kita. Kita lupa bahawa sebagian ulama menyatakan bahawa inna awwala talbisi iblis 'ala bani adam satu lil ilmi wa ahli merupakan upaya besar iblis dan anak keturunannya untuk merusakkan anak Adam adalah menjauhkan dia dari ilmu dan dari orang-orang yang memiliki ilmu agama. Ini upaya besar. Karena dengan ilmu agama kita akan bisa istiqamah di atas nikmat Islam dan di atas nikmat sunnah. Dan di sini hendaknya menjadi renungan bagi kita karena terkadang syaitan memberikan bisikan kepada sebagian kita ketika sudah lama mengaji ya, sehingga dia bermalas-malasan yang sikapnya mengesankan seakan-akan keutamaan majelis ilmu agama itu tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang sudah lama mengaji. Seakan-akan keutamaan menghadiri majelis ilmu agama itu hanya diperoleh dengan syarat dia baru mengaji. Padahal tidak. Sekarang ketika antum sudah lama mengaji, bukankah ibadah sholat anda semakin meningkat? Ketika antum diajak untuk diberi motivasi untuk menjaga sholat tahajud, sholat duha, rawatib, Puasa sunnah, membaca Al-Quran Tentu tidak akan ada di antara kita yang menjawab Saya sudah sering mengaji dulu Saya sudah sering sholat tahajud dulu awal-awal hijrah Sekarang saya sudah lama, sudah senior Pasti tidak ada yang menjawab demikian Betul? Apa bedanya dengan ilmu agama? Bukankah ilmu agama juga ibadah? Bahkan kata Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, "Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kullih." Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja pahalanya lebih besar daripada salat satu malam penuh. Walaupun syaitan terkadang memberikan bisikan kepada hati kita, Allah yang dibahas sama ustaz itu itu aja. Ya, 10 tahun yang lalu juga itu, sekarang juga itu. Terus kalau enggak itu itu kenapa? 23 tahun dakwah Nabi, apakah semua majelis beliau isinya faedah baru? Enggak. Di dalam Al-Quran betapa banyak kisah diulang-ulangi oleh Allah berulang kali seperti kisah Nabi Musa alaihissalam. Eh, Allah ulang-ulangi berkali-kali di dalam beberapa surat. Ini menerangkan kepada kita sebuah prinsip agar seorang mukmin tidak jangan pernah merasa bosan dengan sebuah kebaikan. Walaupun itu telah ia dengar, telah ia pelajari, telah ia kaji berulang kali. Semua tidak ada kerugian sedikit pun. Justru yang ada adalah keuntungan akhirat dan dunianya. Bahkan Imam Syafi'i rahimallahu taala dan juga diucapkan oleh Imam Malik dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Mereka menyatakan bahawa menuntut ilmu agama pahalanya mengalahkan seluruh ibadah-ibadah sunnah. Apabila ilmu yang dipelajari tersebut yang sifatnya sunnah bukan fardhu ain atau fardhu kifayah. Karena ilmu yang dipelajari ada tiga hukumnya. Ada yang sifatnya fardu'in, ada yang sifatnya fardu kifayah, ada yang sifatnya mustahab. Yang mustahabnya mengalahkan pahala seluruh ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena itu disebutkan dari Imam Ahmad dan juga dari selain beliau, mereka menyatakan, Aku mendapati diriku setelah berumur 80 tahun lebih semangat untuk ilmu agama daripada di awal aku menuntut ilmu agama. Ini hendaknya menjadi cermin buat kita. Kita seringnya di awal mengaji semangat. Hah? Di awalnya Masya Allah menggebu-gebu semangatnya. Ya, menggebu-gebu semangatnya. Saking semangatnya lupa pakai sendal. Pergi ke majelis ilmu agama. Istrinya pun dimarah-marahin karena telat. Lambat gerakannya. Saking menggebu-gebu ya. Dua tiga tahun loyo. Ya. Empat lima tahun bukan loyo lagi. Eh, Mestinya semakin hari kita semakin semangat. Kenapa? Karena semakin hari berarti kematian semakin de dekat. Umur semakin berkurang. Nah, Imam Ahmad menyatakan setelah umur saya 80 tahun, semangat saya untuk ilmu agama itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Kenapa? Karena keberkahan jemaah. Contohnya misalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali ngaji sunnah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan segala-galanya apa yang beliau miliki untuk dakwah Nabi. Bukan sekedar panitia daurah beliau. Bukan sekedar EO dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala-galanya, ya segala-galanya telah beliau berikan untuk membela dan menemani dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah pindah ke Madinah beliau mulai mengambil pensiun dini dari berdakwah dari menghadiri <laughs> majelis ilmu agama? Biar kalian aja dulu yang baru-baru kami ini udah tua-tua dulu pas kami bersama Nabi begini begitu. Kalian semangat semangatlah adik adik ini harus semangat semangat nih. Apakah demikian Abu Bakar? Enggak. Di Madinah Mekah beliau orang yang paling pertama semangat, yang paling pertama melakukan segala kebaikan di Madinah beliau juga orang yang nomor satu dalam semangat menghadiri majlis Nabi dan mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kenapa jamaah keberkahan dan keikhlasan serta pahamnya mereka bahwa dengan berjalan waktu maka semakin pendek umur mereka dan semakin dekatnya mereka dengan kematian. Maka harus semakin semangat dan menjaga ibadah yang ada. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sebab dari sebab-sebab besar yang terkadang memalingkan kita dari agama Allah Jalla wa Ala dan menghilangkan keistiqomahan kita di atas agama Allah Jalla wa Ala adalah mempertimbangkan penilaian dan ucapan manusia. Ini seringkali membuat kita meninggalkan keistiqamahan bahkan terkadang membuat sebagian mereka mati dalam keadaan suul khatimah gara-gara apa jemaah mempertimbangkan ucapan manusia enggak enakan mari kita simak hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Musayyab dari bapaknya menyatakan lamma hadarat Abu Talib al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal tatkala Abu Talib sudah mulai sakarat ini makna yang pertama makna yang kedua dari penjelasan para ulama bukan sakarat tetapi sudah ada padanya tanda-tanda kematian sakit yang parah. Ya, ini dua penafsiran dari kalangan para ulama dan memberikan sebuah permasalahan buat kita. Bahwa kalau dikatakan dalam keadaan sekarat berarti masih manfaat taubat orang yang sedang sekarat. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Allah liyaqbalu taubatan abdi ma lam yugharghir Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa yang ditarik belum sampai ke rongkongannya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan Hasan dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka para ulama menjawab betul, tetapi ini khusus untuk Abu Talib. Kalau dimaknakan di sini dengan makna sakarat, maka ini khusus untuk Abu Talib. Makna yang kedua dari Al-Wafah adalah tanda-tanda kematian. Bahwa dia dalam keadaan sakit parah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diasuh dibesarkan oleh Abu Talib yang selama ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga dibela mati-matian oleh Abu Talib yang belum mengikutinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan di sisi kirinya sudah ada dua tokoh kaum musyrikin, CS-nya Abu Talib Siapa? Abdullah ibnu Abi Umayyah. Yang kedua siapa? Abu Jahal. Yes, ini nama yang sangat popular kan? <laughs> Ya, kalau antum ingin melakukan sesuatu agar cepat tenar, kata sebagian ulama oh, penyair Khalif Tu'arof, lakukan hal-hal yang aneh pasti kamu akan terkenal. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Khalif Tu'arof. Hanya saja Abdullah ibnu Abi Umayyah setelah itu dia mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Allah memberikan hidayahnya kepada Abdullah ibn Abi Umayyah ini. Adapun Abu Jahal, dia orang yang paling membangkang. Orang yang paling ambisi terhadap Islam. Sampai-sampai Nabi menamakan Abu Jahal siapa? Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat ini. Fir'aun jemaah. Ulama dari mana Fir'aun? Ha? Fir'aun dinamakan oleh Nabi. Perhatikan luar biasa Abu Jahal ini. Dialah yang menggerakkan kaum musyrikin untuk membantai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di perang Badar. Abu Jahal. Dan dia salah satu tokoh yang memiliki pengaruh luar biasa di Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam beliau berdoa Allahumma aizal muslim Allahumma aizal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika Ya Allah muliakanlah Islam ini dengan engkau masukkan ke dalamnya salah satu dari orang yang paling engkau cintai. Umar atau Abu Jahal. Allah berkehendak hanya Umar yang masuk ke dalam Islam. Sedangkan Abu Jahal mati masih dalam keadaan musyrik. Melihat pamannya sudah demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah Wahai sang paman ucapkanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang nantinya aku akan menjadi saksi untukmu di sisi Allah Jalla wa Ala dengannya Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian maka dua orang CS Abu Talib tadi juga ikut berkata atarghabu an millati Abdul Muttalib wahai Abu Talib apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib ini salah satu kriteria ulama su selalu di dalam berdakwah dan mengajak manusia kepada kesesatan dengan menarik perasaan mereka Orang kalau menggunakan perasaan, apalagi dia nggak punya landasan ilmu yang kuat, cukup mudah tertarik, ya kan? Kamu akan tinggalkan agama nenek moyangmu. Ini udah bertahun-tahun kita seperti ini. Atau alasan-alasan yang lainnya yang mengambil perasaan manusia. Masa ini salah? Ratusan juta lo, ratusan ribu lo ya ikut keluar. Kita melakukan ini demi menegakkan keadilan loh. demi memerangi kezaliman. Ini bentuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalau enggak nanti negara ini akan begini, akan begitu. Menggunakan perasaan. Lihat di sini Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wahai sang paman, sudah habis waktunya. Baik, kita akhiri dengan hadis ini ya. Wahai sang paman, ucapkanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang nantinya aku akan memelamu, akan menjadi saksi untukmu dengannya di hadapan Allah. Maka mereka pun mengucapkan dengan sebuah ucapan yang akan kita lanjutkan habis salat Isya. Allah taala alam sab. Saya kira sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبي جام رباني كجاني ده أوف ما شاء الله يسوله ما شاء الله ها سبي جام رباني جوجور جوجور <laughs> Ada yang bilang tadi jam 8 lewat 15 Waktu itu ada yang bilang jam 10 Kalau nah insya Allah Memang saya ke Jakarta untuk isi kajian Jam berapa ini? Supaya saya tidak mendolimi Jam berapa? 8.30 Mungkin ada yang pulang jauh ya Baik Baik Sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Imam Tirmizi dengan sanad yang disahihkan oleh Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bari pada pembahasan al-fitan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqumu sa'a hatta yataqaraba az-zaman fatakunu sanatuka ash-shahr wa yakunu ash-shahru kal-usbu' ويكون الأسبوع كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة Nabi menyatakan tidaklah tegak hari kiamat itu kecuali masa perputaran waktu itu sudah semakin cepat. Satu tahun seperti satu bulan. Berlalunya waktu satu bulan seperti satu pekan. Berlalunya waktu satu pekan seperti satu hari. Satu hari kasah Sa'ah dalam bahasa Arab maknanya waktun qasir. Seperti waktu yang sangat pendek. Waktu yang pendek habisnya kata beliau kahtiraqis sa'fah. Seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Demikianlah waktu ya. Dari pagi tiba-tiba sudah siang, tiba-tiba sudah sore, tiba-tiba sudah malam, tiba-tiba sudah pagi lagi, tiba-tiba sudah siang lagi, sore lagi, malam lagi, tiba-tiba sudah manrobuka. buka. Wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Baharu terkejut. Eh? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka alhamdulillah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita simak bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membesuk pamannya yang sedang sakit parah dan telah ada tanda-tanda kematian padanya Nabi mengajaknya untuk mengucapkan sebuah kalimat simbol tauhid yang mana mereka memahami makna kalimat tersebut dan mengetahui akan konsekuensi setelah mengucapkan kalimat tersebut yaitu la ilaha illallah yang menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Jalla wa'ala dan meniadakan segala bentuk ibadah kepada selainnya maka Kedua dua teman Abu Talib yang bernama Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal yang telah berada di sisinya menyatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Agama orang tuamu Abdul Muttalib yang merupakan tokohnya Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pamannya ini hampir mati. Nabi masih menyuruhnya dan menyatakan ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha Allah. wahai sang paman ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang nantinya aku akan menjadi saksi untukmu di hadapan Allah lagi-lagi CS Abu Talib yang bernama Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal menyatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib Wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama orang tuamu Abdul Muttalib? Sungguh apa yang kita lakukan selama ini adalah ajaran dari agama nenek moyang kita. Ajaran orang tuamu sendiri Abdul Muttalib. Maka Nabi maka Abu Talib kembali menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Nabi menyatakan ya amqul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai sang paman ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang nantinya aku akan menjadi saksi untukmu di hadapan Allah. Maka Abu Talib ingin mengucapkan merasa enggak enak. Merasa enggak enak. Kembali melihat ke kirinya. Maka kembali dua kawan apa bahasa antum? Dua partner ya. Eh? Partner yang Abu Talib yang dua orang ini kembali menyatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib wahai Abu Talib apakah kamu akan meninggalkan agama orang tuamu Abdul Muttalib sebanyak tiga kali Nabi SAW berkata demikian maka ketiga ketiga kalinya dibantah oleh mereka berdua dengan ucapan mereka tersebut fakana akhir ما كان عليه ما فكان آخر قول أبي طالب على ملة عبد المطلب maka ketika nyawa Abu Talib ditarik oleh malaikat maut dia belum sempat mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas agama nenek moyangnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan wallah Demi Allah la astaghfiranna laka ma lam unha an. Aku akan memohon ampunan kepada Allah untuk wahai pamanku jika aku tidak dilarang olehnya. Maka turunlah firman Allah Jalla wa Ala, "Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Sungguh tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin untuk memohon ampunan untuk mereka kaum musyrikin telah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka Allah yaitu mati di atas kekufuran para ulama yang mensyarah hadis ini baik fathul dalam fathul bari syarah sahih muslim ikmalul muallim syarah sahih muslim ikmalul fawaid dan syarah kitab tauhid menerangkan banyak pelajaran banyak hikmah banyak faedah dari hadis ini di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah Bahayanya kita Memiliki sikap enggak enakan Mempertimbangkan keinginan manusia Mempertimbangkan apa kata manusia Dan apa penilaian manusia terhadap kita Sehingga terkadang menghalangi kita Untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala Dan itu sebab Sebagian besar, sebagian manusia meninggalkan agama Allah. Tidak enak dengan orang. Akhirnya dia meninggalkan sebuah perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah. Dan naudzubillah kalau perintah yang ia larang ter, yang ia tinggalkan tersebut adalah tauhid. Dan naudzubillah kalau larangan Allah yang ia kerjakan tersebut adalah syirik. Kekufuran-kekufuran Karena dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Seorang yang mati di atas akidah kekufuran, di atas kesyirikan, dia akan binasa selama-lamanya. Wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an mansura kata Allah. Pada hari kiamat kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan maka kami jadikan debu yang berterbangan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Taqrib At-Tadmuriyah Karena mereka membawa akidah-akidah kufur. Akidah-akidah yang kufur. Telah melakukan pembatal-pembatal Islam. Yang ia belum bertobat darinya. Seperti kesyirikan atau keyakinan-keyakinan kufur. Ini sangat membahaya. Sangat berbahaya. Maka yang Allah Jalla wa'ala menyebutkan. Iman. Sebagai syarat diterimanya amal soleh seseorang. Allah berfirman man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Dan barang siapa yang melakukan sebuah amalan saleh min dzakarin aw untha dia seorang laki ataukah seorang wanita wa huwa mu'min dan dia beriman Ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa syarat diterimanya suatu ibadah ada tiga. Yang pertama ikhlas karena Allah ketika melakukan ibadah tersebut. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari empat sisi al-kaifiyah, al-adadiyah, az-zamaniyah dan al-makaniyah. Caranya, waktunya, tempatnya dan jumlahnya. Dan yang ketiga adalah akidah yang sahih, iman yang benar. Iman yang benar. Akidah yang benar. Makanya di dalam Sahih Muslim di awal kitab Sahih Muslim di pembahasan akidah ah, pada pembahasan Kitabul Iman, hadis yang pertama kali dicantum oleh Sahih oleh Imam Muslim dalam pembahasan tersebut di awal Sahih beliau tersebut adalah hadis Abdullah bin Umar. Tatkala sebagian jamaah umrah dari Iraq bertemu dengan Abdullah bin Umar sedang tawaf, mereka menceritakan bahwa di Iraq di tempat mereka ada seorang yang bernama Jahm bin Safwan yang menyatakan innal amra unuf bahwa Allah mengetahui sesuatu kalau sesuatu itu telah terjadi ini bentuk pengingkaran terhadap salah satu dari empat rukun tak takdir karena salah satu dari empat rukun takdir adalah mengimani ilmu Allah Jalla wa'ala terhadap segala sesuatu yang telah terjadi yang sedang terjadi yang akan terjadi dan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi Allah Maha tahu kalau itu terjadi bagaimana terjadi apa kata Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar ucapan demikian yang mana Jaham bin Safwan atau Ja'ad bin Dirham adalah tokoh di daerah tersebut maka langsung Abdullah bin Mas'ud menyatakan akhbir annani bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni walau annahum anfaqu mithla uhdin dhahaba lama qabila Allah minhum hatta yu'minu bil qadar sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku ini menunjukkan kata Imam Nawawi bahwa Abdullah bin Umar menganggap mereka kafir murtad karena kalau tidak kafir kita tidak boleh berlepas diri dari saudara kita yang masih mus muslim yang masih mukmin yang masih mukmin. Kemudian Abdullah bin Umar menyatakan dan sampaikan kepada mereka kalau mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka beriman tentang takdir. Bahaya kan? Kekeliruan dalam bab akidah. Misalkan seorang sholat lima waktu, puasa sunnah, haji, umrah, selalu baca Al-Quran, menjaga sholat berjamaah. tapi punya akidah semua agama sama yang disebut dengan akidah wahdatul adyan mati membawa akidah seperti itu maka seluruh ibadah yang ia kerjakan selama hidupnya Allah katakan faja'alnahu haba'an mansura akan kami jadikan debu yang berterbangan makanya pembahasan akidah itu sangat penting jamaah dan pembahasan akidah itu tidak cukup mengikuti kajian-kajian umum seperti ini harus ada kajian khusus Seperti di waktu-waktu duha yang kita bisa fokus mengkaji Mempelajari duduk bersimpuh pada seorang ustaz yang memumpuni dalam bab aqidah Menerangkan kepada kita rukun-rukun iman kepada Allah, rukun-rukun iman kepada hari akhirat, rukun-rukun iman kepada para malaikat, rukun-rukun iman kepada kitab-kitab, rukun-rukun iman kepada nabi dan para rasul dan rukun-rukun iman kepada takdir karena seluruh penyimpangan dalam bab akidah itu karena tidak memahami rukun-rukun iman dari enam rukun iman ini. Semua firqah menyimpang dikarenakan salah satu dari enam rukun iman ini yang mereka keliru memahaminya. Apakah ini disebut dengan kaum Mu'tazilah? Jahmiyah Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah Khawarij, Murjiah Al-Asyairah, Al-Maturidiyah Asalimiyah dan yang lain-lainnya Itu semuanya kembali kepada pembahasan enam rukun iman ini Okay, para ulama menulis kitab-kitab akidah mengupas enam rukun iman ini dengan penjelasan-penjelasan yang sangat rinci. Maka ada tulisan syarah akidah tahawiyah ini syarah oleh Al-Imam Al-Aiz Ibn Al-Imam Ibn Abi Al-Aiz. Imam Ahmad menulis kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip akidah. Yang barang siapa yang menyelisih akidah ini, dia tidak dikatakan seorang yang mengikuti manhajnya para salaf. Al-Imam Al-Bahri menulis kitab Syarah Sunnah. Al-Imam Al-Lalikai meneras kitab Syarah I'tiqadi Ahli Sunnati Wal Jamaah. Menerangkan prinsip-prinsip Ahli Sunnati Wal Jamaah. Al-Imam Ibn Abi Hatim menulis kitab Usuluddin wa'tiqaduddin. Prinsip-prinsip agama dan akidah Islam. Ya. Maka jangan sampai kita memahami fikih pembahasan fikih yang sangat mendalam. Rupanya kita tidak memahami bagaimana akidah mereka para salaf terhadap bab takdir. Akidah para salaf dalam menyikapi penguasa yang zalim. Dan seterusnya. Pembahasan akidah adalah pembahasan yang sangat bahaya. Maka jangan sampai sifat kita, sikap kita tidak enakan sama orang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam perbuatan syirik atau akidah yang kufur. Selesai kita. Rugi selama-lamanya. Apalagi mati di atas dosa syirik yang Allah katakan di dalam surat Az-Zumar, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik" لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada seluruh para nabi sebelum engkau. Apabila engkau melakukan dosa syirik, ini ancaman Allah kepada seluruh nabi dan rasul. Yang mana mereka tidak pernah menyentuh kesyirikan sebelum dan sesudah diangkat menjadi nabi. Allah katakan kepada mereka, kalau engkau sempat berbuat syirik, maka seluruh ibadahmu akan hangus. Seluruhnya hangus. Bagaimana banyaknya ibadah para nabi dan para rasul. Kalau sempat mati membawa dosa syirik, semuanya hangus. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya syurga dan tempatnya adalah neraka dan tidak ada penolong buat orang-orang yang melakukan kezaliman dan syirik adalah kezaliman yang paling besar wa idh qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra innahu may yusyrik billah فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik Maka dia seakan-akan dilemparkan dari tempat yang sangat tinggi Yang kemudian diterkam oleh burung-burung yang ada atau diterjang oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu hadis Qudsi Allah berfirman ya bani Adam law ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah Wahai anak Adam, apabila engkau menghadap kepadaku membawa dosa sejil, seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Ini keutamaan mati di atas tauhid dan bahayanya mati di atas kesyirikan. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik kepada siapa yang akan dia kepada siapa yang dia kehendaki. Dan jangan pernah merasa aman dari perbuatan syirik. Salah satu tipu daya syaitan terhadap umat ini agar mereka jatuh dalam syirik adalah tidak ada lagi perhatian dari mereka untuk pembahasan akidah dan tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau yang menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah di masa itu. Setelah itu beliau berfir, berdoa kepada Allah wa wajinubni wa bani ya an na'budal asnam. Dan ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunan aku. Siapa anak keturunan beliau? Ustaz bertitel S1, S2, S3? Hah? LC, MA? Siapa anak-anak beliau? Ishaq Ismail dan seluruh para nabi yang datang setelah beliau anak keturunan beliau. wajahnya fi dzurriyyatihi man nubuwwata wal kitab kata Allah. Kami menjadikan anak keturunan Nabi Nuh dan Ibrahim para nabi dan orang-orang yang turun kepada mereka kitab. Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala ini." Apa lagi syirik kecil yang jauh lebih halus yang kata Nabi seperti semut hitam di atas lempengan batu di malam yang sangat gelap Kemudian turun air hujan Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Setelah membawa ayat ini dalam kitab Tauhidnya Beliau menyatakan Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim Siapakah yang merasa aman dari dosa syirik setelah Nabi Ibrahim? Artinya kalau Nabi Ibrahim saja masih mengkhawatirkan syirik terhadap dirinya dan anak keturunannya, lalu bagaimana dengan kita? Maka disebutkan oleh para ulama salah satu kisah yang menarik dan memotivasi kita untuk tetap belajar akidah atau semangat belajar akidah. Bahawa suatu ketika beberapa murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengeluh karena banyaknya pelajaran yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Mereka meminta agar pelajaran-pelajaran lain lebih didominankan dengan alasan kita sudah sering belajar tauhid. Maka suatu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melempar menceritakan kepada mereka dua cerita, dua kisah. Yang pertama kata beliau di sebuah tempat ada seorang anak mensutubuhi ibu kandungnya sendiri. Maka mereka pun mengingkarinya. Ekspresi wajah mereka menunjukkan pengingkaran yang luar biasa terhadap kisah tersebut. Mereka bertakbir Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Setelah itu beliau mendatangkan sebuah cerita yang kedua. Bahwa di sebuah tempat ada sebuah kebiasaan sebagian mereka ketika bangun rumah baru mereka menyembelih untuk jin agar tidak mengganggu rumah baru mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak melihat ada pengingkaran dari mereka yang melebihi pengingkaran mereka terhadap kisah pertama tadi. Maka Syekh langsung menyatakan sungguh masih lemah tauhid kalian. Pengakuan kalian tauhid sudah kuat belum benar. Buktinya pengingkaran kalian terhadap maksiat yang pertama tadi lebih keras daripada yang kedua. Padahal yang pertama maksiat walaupun itu zina. Sedangkan yang kedua dia adalah syirik yang membuat pelakunya kekal selama-lamanya dalam neraka Allah. Makanya kata para ulama orang yang sudah menilai dirinya sudah kuat tauhidnya menunjukkan tauhidnya lemah. Makanya kalau pelajaran tauhid dibuat oleh syaitan kita benar-benar mendapatkan sakinah dalam majlis ilmu agama. Ya kan? Betul-betul tunduk, tawaduk hadirin itu. Betul-betul tawaduk mereka hadir kepala yang menunduk ke bawah. Seperti padi semakin berisi semakin tunduk. Begitu pula kalau majlis tauhid. Ya, baru 15 menit udah kayak padi yang sudah berisi. <laughs> Sudah tunduk dia. Tawaduknya luar biasa. Ya? Tawaduknya sakinah. Ya, begitu pembahasan poligami baru berdiri. Masya Allah, segar kajian hari ini. Ini tipu daya syaitan ya, Ya, ya. Tidak mendominankan pembahasan akidah. Pembahasan tauhid itu hanya melahirkan generasi-generasi micin dalam agama ini. Ya. Lebay, alay dalam beragama. Sekarang sebagai contoh jemaah. Ada orang tidak berjenggot. Dia tidak berjenggot, dia tahu hukum jenggot itu wajib, tapi dia tidak berjenggot mungkin karena iman masih lemah atau hawa nafsu. Walaupun itu tidak menjadi alasan yang benar. Celananya masih musbil, masih merokok. Tapi akidahnya akidatus salaf. Ya. Dia jauh dari syirik, jauh dari bidah dan dia berada di atas akidatus salaf. Ada satu lagi berjenggot celana cingkrang. Ya. Yeah. Celana cingkrang, tapi akidahnya bukan akidah salaf. Menyikapi penguasa akidahnya khawarij rupanya. Yang ini enggak, mana lebih baik jamak lebih parah ini. Yang berjenggot bercelana cingkrang ini karena dia punya paham khawarij. Punya pendapat boleh memberontak kepada penguasa yang zalim boleh mencela mereka secara terang-terangan. Sedangkan ini sekedar maksiat. Dan dia meyakini itu salah. Dirinya tidak tahan. Kenapa? Karena penyimpangan ini bentuknya akidah, sedangkan ini bentuknya maksiat. Maksiat. Terkadang kita terkejut. Ada orang masya Allah penampilannya sunnah luar biasa, semangat hadir salat berjamaah. Anti syirik, anti bidah. Begitu kita diskusi terkait masalah menyikapi penguasa yang zalim berupaya pahamnya khawarij. Menyedihkan. Hmm. Dia tidak siap menerima hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk bersabar di bawah penguasa yang zalim. Mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah, menasihati mereka secara empat mata, bukan teriak-teriak di jalan, bukan dengan mencela mereka. Dia tidak menerima hadis itu. Padahal dia menerima hadis-hadis tentang riba. Dia menerima hadis-hadis Nabi tentang salat, tentang wudu. Ketika kita membawakan hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada kita bagaimana menyikapi penguasa yang zalim, dia tidak siap menerimanya. Berbagai alasan, berbagai takwil, berbagai syubhat dia keluarkan. Nerangkan apa jamaah? Daruratnya pembahasan akidah. Maka ya dai ustaz yang benar-benar cinta manhajus salaf, cinta kepada murid-muridnya, pasti dia akan selalu mendidik jamaahnya untuk berada di atas akidah yang benar, akidah, akidah yang benar. Seperti contoh tadi, misalkan dia berpenampilan sunnah, masya Allah semangat ibadah berjenggot, celana cingkrang, bercadar pahamnya khawarij ini jauh lebih parah dari orang yang belum bercadar yang belum berjenggot masih musbil masih merata tetapi dia di atas aqidatus salaf karena ini bab aqidah sedangkan ini bab maksi maksiat maka pembahasan aqidah sangat penting jemaah sangat-sangat penting Maka para ulama dahulu itu di seorang itu dinilai karena dominannya pembahasan dia tentang akidah, tentang prinsip beragama. Dan kalau kita melihat kepada sikap-sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat prinsip itu. Ketika para sahabatnya keliru dalam bab ibadah, Nabi terkadang tidak marah, malah tertawa. Setelah itu baru beliau ajarkan. Tetapi ketika babnya akidah, beliau marah dan tegas sekalipun dia dimaafkan karena kebodohannya. Sebagai contoh. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu menyatakan bahwa dirinya pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk suatu kepentingan. Di dalam safarnya di tengah-tengah padang pasir beliau junub. Kata beliau, awalat tajidul ma, aku tidak mendapatkan air. Kemudian aku ingat bahwa tanah itu pengganti air dan aku hadas besar. Fatamarratu fi sa'idi kama tamarratu dabbah. Aku pun berguling-guling di tanah. Seperti bergulingnya seekor hewan. Karena beliau kira ini hadas besar. Kalau saya mungkin itu hadas kecil, saya junub. Kalau junub air harus menyertai tubuh seluruhnya. Dan sekarang tanah akan saya gunakan pengganti air, berarti harus mengenai seluruh tubuh saya. Beliau mengguling-guling di atas di tengah di padang pasir. Setelah itu pulang beliau ceritakan Nabi tertawa. Nabi nggak menyatakan makanya makanya kamu ngaji ngaji jangan asyik ya nonton aja enggak Nabi tertawa kemudian Nabi menyatakan innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha wahai Amr bin Yasir sebenarnya cukup kamu pukul kedua telapak tanganmu ke tanah kemudian kamu mengusap kedua telapaknya kemudian wajahmu selesai itu cukup untuk hadat besar tetapi ketika kekeliruan dalam bab akidah ketika ada seorang sahabat yang berkata masyaallah wa syi'ta Wahai Rasulullah, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Dia membarengkan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah dalam penyebutan. Dengan kalimat wa. Salahnya hanya di wa. Satu huruf salahnya. Kalau dia menggunakan summa, maka tidak salah. Nabi langsung berteriak keras. Aja'altani lillahi niddah. Apakah kamu ingin menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Padahal kata Syekh Albani ketika menerangkan hadis ini dalam sebuah kaset yang saya dengarkan, kata Syekh Albani dipastikan sungguh tidak ada niat dari hati sahabat yang mulia ini untuk menjadikan Nabi sebagai tandingan Allah. Itu sebatas ucapan dia. Eh, yang keliru. Bukan dari hatinya. Tetapi Nabi membawa makna hadis makna ucapannya kepada kandungannya. Walaupun dia tidak berdosa di hadapan Allah karena kebodohan, tetapi disikapi te tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, dalam perang Hunain di medan perang. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain wa nahnu hudatha wa ahdin bi kufur. فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر إنها سنن إنما قولكم هذا كما كان يقول بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة Kata sahabat Abi Waqid Al-Laiti radhiyallahu anhu, ketika perang Hunain kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa kami saat itu baru saja masuk Islam. Baru masuk Islam. Kami melewati ada sebuah pohon sidr kaum musyrikin yang mereka keramatkan. Mereka namakan dengan Zatu Anwaq. Mereka beritikah di bawah pohon tersebut Dan mereka mengantungkan senjata-senjata mereka Di atas pohon tersebut Kesyirikan malah berkah Melahap berkahnya kaum musyrikin terhadap tempat, pohon, benda itu ada dua bentuknya. Ini harus antum simpan faedah ini sangat penting kata Syekh Saleh Al Syekh di dalam kitab Tauhid. Dan ini harus benar-benar kita tetap pahami hukum melahap berkah kapan menjadi syirik besar dan menjadi syirik kecil. Kata Syekh Saleh Al Syekh bahawa yang pertama mereka meyakininya sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam mendatangkan berkah. Ini jatuh ke syirik besar. Karena telah menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam menyampaikan hajat. Dan ini syiriknya Abu Jahal. CS. Allah berfirman pada surat Az-Zumar ayat ketiga. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا Mereka orang-orang yang telah menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah sebagai aulia. Beralasan kami tidak menyembah mereka, melainkan semata-mata kami menjadikan mereka perantara antara kami dengan Allah agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini jatuh syirik besar. sekarang ketika ada ritual-ritual kesyirikan menyembelih untuk laut, semua berteriak itu syirik, itu syirik, itu syirik. Betapa banyak kuburan-kuburan yang disembah dijadikan sebagai perantara antara manusia dengan Allah dalam menyampaikan hajat, banyak para dai diam bungkam, tidak ada yang berbicara. Apa bedanya? Itu syirik besar. Ini pun syirik besar. Bahkan ini harus lebih diperingatkan karena lebih banyak yang melakukannya dan banyak orang tidak meyakininya sebagai bentuk kesyirikan. Bahkan sebagian mereka meyakininya sebagai situs-situs Islam. Ya kan? Sekarang ketika ada syirik, menyembelih Allah, semua bicara itu syirik, itu syirik. Bahkan sebagian orang yang melakukan syirik, yang membenarkan ritual-ritual syirik pada Quran menyatakan itu syirik. Yang ini juga syirik, Mas Bro. Sama kedudukannya menyembelih untuk selain Allah dengan menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Sama syiriknya. Kenapa ketika ini kita berbicara itu syirik dan menyampaikannya, ketika ini kita diam? Menerangkan apa jamaah? Daruratnya pembahasan tauhid. Daruratnya pembahasan akidah. Kalau di masa kita aja sudah seperti ini bahayanya syirik, bagaimana 50 tahun ke depan masa anak kita, cucu kita, kalau mereka tidak diperkuatkan tauhid dan akidah? Sekarang syubhat-syubhat tentang syirik luar biasa. Belum lagi syubhat-syubhat tentang bid'ah. Lebih ngeri lagi. Ini di masa kita. Bagaimana 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan? Baik. Sampai mana tadi kita bisa lari ke sini pembahasannya? Hah? Ini konsekuensi duduk di depan asli. <laughs> Hah? Antum duduk di depan berarti sudah siap dengan konsekuensinya. Apa tadi yang kita kok tiba-tiba bahas lari ke sini? Hah? Antum, Ya memang dari tauhid dari tadi. Apa tadi? Kok bisa anda tarik ke sini pelajarannya? Hadis Abu Waqid Al-Laythi. Lay Al Ketika dia mereka melihat adanya pohon keramat, pohon bidara yang dikeramatkan oleh kaum syirikin yang mereka melahap berkah. Kemudian saya terangkan bahwa bentuk melahap berkah kaum syirikin kepada benda dan tempat itu ada dua benda. bentuk. Yang pertama mereka jadi meyakini sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam mendapatkan berkah. Maka ini syirik besar. Yang kedua sekedar menjadikannya sebagai sebab, bukan sebagai perantara, sebagai sebab. Maka ini bisa jatuh ke syirik kecil. Dan syirik kecil sekecil-kecilnya syirik lebih besar daripada do dosa maksiat. Karena Allah berfirman, Inna Allah la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Melihat demikian para sahabat yang baru masuk Islam tertarik. Ya maklum orang yang baru masuk is Islam. Maka Nabi mereka menyatakan wahai Rasulullah buatkan juga untuk kami pohon bidara yang keramat. Sebagaimana mereka punya pohon keramat, mereka gantungkan senjata-senjata mereka di situ dan mereka itikaf di bawah itu. Buatkan juga untuk kami wahai Rasulullah. Maka Nabi berteriak menyatakan Allahu Akbar. Sesungguhnya itu adalah kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Sesungguhnya ucapan kalian ini sama persis dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa tatkala mereka berkata kepada Nabi Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Buatkan untuk kami pula sebuah sesembahan yang kami sembah selain Allah sebagaimana kaum ini memiliki sesembahan yang disembah selain Allah tatkala mereka melihat sebagian kaum yang menyembah seekor anak sapi. Hanya saja bedanya kata para ulama, para sahabat ini hanya mengucapkan, meminta. Begitu ditegur dan diingkari oleh Nabi, mereka pun berhenti dan tidak melakukannya. Di antara pelajaran dari kisah tersebut, kata para ulama, bahwa Nabi itu selalu tegas dalam eh, kesalahan-kesalahan yang sifatnya aqid, aqidah. Padahal di medan perang, ya kan? Membutuhkan persoalan. Nabi enggak diam, jangan bicara tauhid, jangan bicara syirik. Nanti kita pecah. Yang penting kita bersatu padu dulu demi menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Yang penting kita bersatu bersatu, bro. Ma'ruf yang paling besar itu tauhid dan munkar yang paling bahaya yang paling menghancurkan dunia akhirat adalah syirik. Itu munkar yang paling besar. Maka kalau kita menyuarakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka hendaknya yang pertama kali ma'ruf yang pertama kali kita perintahkan adalah tauhid. Sebagaimana munkar yang paling besar adalah syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal kitab Al-Usul Salasah menanamkan prinsip ini. Beliau menyatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhidu. Wa a'zamu ma nahallahu anhu syirku dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah. Perintah Allah yang paling besar itu adalah tauhid dan larangan Allah yang paling keras itu adalah syirik. Maka sungguh omong kosong. Orang-orang yang meneriakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar tetapi tauhid tidak pernah dibahas dan syirik tidak pernah disentuh. Karena menyentuh syirik besar resikonya, Nabi harus meninggalkan tempat yang beliau di situ dilahirkan. Gara-gara bicara syirik. Di situ beliau dibesarkan. Di situ ada rumah Allah yang paling mulia di dunia, Ka'bah. Harus beliau tinggalkan karena beliau bicara syirik. Diusir jemaah. Nabi Ibrahim demi berbicara masalah akidah, beliau ditelanjangi. Gimana tuh kalau ada ustaz ditangkap, ditelanjangi, dilepaskan di tengah-tengah kota, mungkin langsung pensiun dini dari dakwah. <laughs> Ya kan? Nabi Ibrahim ditangkap, ditelanjangi, kemudian dilempar ke dalam api. Mungkin kalau kita setahun setelah kejadian itu udahlah bicara surga neraka aja yang paling aman. Cara surga neraka bisa masuk ke semua kalangan. Bicara fadilah fadilah aman. Jangan syirik. Jangan kita harus hikmah dalam berdakwah. Nauzubillah jemaah. Lihat di sini Nabi. Ketika Amar keliru dalam bab ibadah, Nabi tertawa, ya kan? Walaupun setelah itu Nabi luruskan. Bukan begitu. Tayamum itu cukup untuk hadat besar. Tetapi ketika ada yang keliru dalam bab akidah. Di medan perang di mana Nabi membutuhkan kekuatan persatuan. Nabi tegas mengingkarinya. Kenapa? Karena tauhid adalah sebab utama turunnya pertolongan Allah. Sebagaimana syirik adalah sebab pertama hancurnya suatu umat dan turunnya malapetaka. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir saja langit itu runtuh. Gunung-gunung itu meletus dan bumi itu terbelah terkala mereka melakukan syirik, menyatakan Allah punya anak. Bahayanya dosa syirik. Ini pelajaran yang pertama jamaah. Bahayanya ketika kita bersikap tidak enggak enakan sehingga kita jatuh ke dalam syirik Na'udzubillah min dalik Atau jatuh ke dalam akhirah-akhirah kufur Atau jatuh ke dalam maksiat yang dapat menyeretkan kita ke dalam neraka Allah Betapa banyak orang karena enggak enak, enggak enak, enggak enak Akhirnya melakukan maksiat kepada Allah Padahal kalau dia mau berpikir enggak enak, enggak enak, enggak enak Tempatnya di mana? Tempat enggak enak juga, yaitu neraka Allah Ya, kan? <laughs> ya begitu kan? Enggak enak ini sepupu Dibilang sombong kalau enggak salaman Udahlah Ustaz, ingat aja keutamaan tauhid. Mudah-mudahan lah nanti dibersihkan dengan pahala sedekah. Salamanlah dia. Nah, enak Ustaz. Daripada dibilang sombong, anta yang sombong karena Nabi menyatakan definisi sombong adalah batalul haq wa qamtunnas, menolak kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan hadis dan merendahkan manusia. Itulah sombong dalam Islam. Gara-gara enggak -gara enak, enggak enak, enggak enak, dia men melawan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la an yut'ana ahadukum fi ra'si bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamusa yada mar'atin la tahillu lah riwayat Imam Tabarani dari Maqib bin Yasar radhiyallahu anhu ditusuknya kepala kalian dengan jarum dari besi lebih baik daripada kalian berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram lain aduh gimana ini atasan Aduh sepupu, teman kan udah lah sekali Allah maafkan, inna Allah ghafur rahim <laughs> Dia lupa inna Allah juga syadidul iqab yang dia ingat ketika manusia inna Allah ghafurur rahim. Subhanallah. Syubhat dari syaitan. Gara-gara enggak enak lihatnya Abu Talib. gara-gara enggak enak mati suul khatimah. Pelajaran berikutnya yang dapat kita petik dari hadis di atas bahwa pentingnya kita berada di lingkungan orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Orang-orang yang berilmu tidak cukup dengan orang yang soleh jemaah. Tidak cukup. Harus dengan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kenapa demikian? Karena orang soleh belum nggak akan bisa menerangkan agama Allah untuk kita. Kalau ada orang yang berilmu dia bisa terang, oh ayat ini maksudnya demikian. Dia langsung buka tafsirnya. Bentar ya, saya buka dulu tafsirnya. Ya. Ketika ada syubhat-syubhat seputar aqidah. Orang yang alim itu bisa menjawab. Dia luruskan. Kita buka akidah ini. Kita lihat penjelasan Imam Al-Bukhari. Ini Imam Ibn Hajar benar. Jelas bagi dia. Tapi kalau orang soleh. Begitu ada syubhat sedikit. Dia dia juga ikut bingung akhirnya. Betul juga ya. Sama-sama bingung akhirnya. Eh, makanya kata sebagian ulama salaf. Alim wahid asyadnu ala syaitani min alfi abid. Satu orang alim itu lebih menyusahkan syaitan daripada seribu abid. Kenapa? Alim membawa perubahan untuk dirinya dan orang lain. Orang lain. Ada seorang ustaz misalkan sebuah tempat, dia akan menerangkan kepada manusia sifat wudhu Nabi, sifat salat Nabi yang benar, sifat haji Nabi yang benar, umroh Nabi yang benar. Dia akan menerangkan akidah, rukun-rukun iman kepada takdir, rukun-rukun iman kepada para malaikat dan seterusnya. Tentu akan ribut dunia. Sekarang jangankan bahas masalah tauhid misalkan. Kita bahas sifat sholat Nabi, Tanpa nunjuk hidung-hidung orang Kita enggak nunjuk di hidung orang Baru bahas sifat sholat Nabi Marah sebagian orang Kenapa? Cuma sholat kalian aja yang benar ya Sholat yang lain semua salah Padahal kita enggak pernah bilang itu Cuma menghadirkan riwayat Bukhari Muslim Nabi ketika mengangkat kedua tangan Demikian Kenapa? Karena memang itu konsekuensi Wa kul ja'al haq wa zaha Batil innal batila kana zahuqa Contoh lagi jemaah Nabi 40 tahun di Mekah. beliau belum berdakwah. Tetapi beliau tidak pernah mengikuti budaya syirik, binah dan maksiat kaum musyrikin. Betul? Bahkan ketika turun lima ayat pertama dari surat Al-Alaq, Nabi sedang yatahannath fi ghari hira, kata Aisyah. Beliau sedang fokus ibadah. Menjalani sisa syariat Nabi Ibrahim dalam buah hira. Beliau menyendiri. enggak mau bergaul dengan kaum musyrikin. Tetapi mereka enggak marah sama Nabi. Ya kan? Mereka masih menyatakan Nabi sebagai orang yang paling jujur, orang yang paling amanah. Bahkan ketika mereka berselisih siapa yang paling berhak meletakkan hajar aswad, mereka katakan Muhammad lebih berhak. Tetapi lihat ketika Nabi mulai berdakwah, menerangkan bahaya syirik, pentingnya tauhid, yang mengingkari kesyirikan-kesyirikan mereka, Nabi mulai menjelaskan fikih-fikih ibadah yang otomatis akan nampak orang-orang yang tidak benar ibadahnya. Langsung mereka berbalik berapa persen? Seribu persen mungkin. Seribu derajat Celsius. Iya kan kenapa saya bilang seribu derajat? Karena sebelumnya Nabi orang yang paling jujur, orang yang paling mulia. Sekarang mereka katakan sahirun majunun. Ini tukang sihir nih. Ini orang gila nih. Syairun majunun. Ini ahli syair. Kenapa? Nabi sudah mulai berdakwa. Makanya bingung kalau ada yang menyatakan dakwah saja. Tapi jangan sampai ada yang tersinggung. Ya akhi kalau kita menyampaikan kebenaran nggak akan mungkin orang tidak akan tersinggung. Bahkan jangan hanya tersinggung, bahkan akan tersungging manusia itu. Ya kan? Bicara riba, aduh, jangan. Masih banyak Jangan yang masih melakukan riba. Nanti lari. Gak jadi. Oh, iya, ya betul betul. betul. Bicara syirik, Ustaz, di sini banyak pelaku syirik masih waduh, gak jadi juga. Hikmah Ustaz. Ya. Bicara bahaya binatang. Waduh Ustaz, bisa kacau nih Ustaz. Jadi bicara apa? Keutamaan sholat aja. Keutamaan masjid. Keutamaan baca Al-Quran. Keutamaan birrul walidin. Aman. Gak ada yang tersinggung. Tapi dia akan tersungging dalam neraka Allah Jalla wa'ala di hari kiamat. Karena membiarkan kesyirikan dan kebidaan. Kebidaan. Tapi dari mana tadi kita bisa lari ke sini, Oke? Okay? Untuk... Hah? Saya sebutkan pelajaran berikutnya dari hadis ini adalah ini. Kemudian saya sebutkan faedah-faedah yang terakhir tadi. Dari poin apa? Hah? Pentingnya kita berada di sisi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Bukan sekedar orang yang soh, soleh. Karena orang yang berilmu bisa menerangkan kebenaran untuk kita. Dan itu sebab seorang akan mendapatkan taufik dari Allah. Jam 8 lewat 15. Sebenarnya saya baru masuk poin-poin utama poin ya eh, mukadimah dari pembahasan kita malam hari ini. Gimana antum? Kasih berapa menit lagi buat antum? Pertanyaan juga banyak. Hah? 60 menit lagi insyaallah. Masyaallah. Paling jauh coba tunjuk tangan. Dari mana? Berangkat. Hah? Paling jauh dari mana kira-kira? Bogor. Bukan. Dari mana? Bogor. Berapa jauh ke sini? Ke Bogor? Dua jam. Kendaraan jam berapa paling terakhir? Hah? 24 jam. Masya Allah. Baik. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fasala an a'lami ahli al ard fadulla ala rahib." فأتاه فقال إني قتلته مئة من تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة قال لا وقد قتلت تسعة وتسعين نفسا فأيس منه فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على على عالم فقال إني قتلت مئة نفس فهل لي من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فلما نصف الطريق أتاه الماروت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا على الله وقال ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه حكما بينهم فقال قيسوا إلى أي الأرضين أدنى فالحق به فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادت Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sungguh telah ada sebelum kalian di zaman Bani Israel ada orang yang telah membunuh 99 jiwa. Maka dia pun bertanya, di manakah ada orang yang paling berilmu? Rupanya dia diarahkan kepada ahli ibadah yang disangka ahli ilmu. Karena banyak orang yang ahli ibadah itu disangka ahli ilmu karena mungkin jubahnya, sorban yang sebesar ember dan semisal dengannya ibadah yang luar biasa ya sari imamahnya ya dan kita tidak mengkiri pemakaian imamah orang yang memakai imamah dengan niat mengikuti Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mendapat ibadah tapi saya gambarkan karena saking besar ya, ya. ada yang sampai seperti kita lihat aja merasa berat kayak gimana jalannya eh saya nggak disangka dia sebagai alim ya. Dia disangka sebagai alim. Dia pun diarahkan kepada ahli ibadah tersebut yang disangka alim. Saya ulangi kembali. Saya khawatir politis ucapan saya. Ya, imamah kalau dipakai dengan niat bahawa Nabi pernah memakainya itu adalah ibadah ibadah dan tidak boleh melecehkan imamah karena Nabi telah memakainya. Jelas? Ya. Jadi kita gambarkan tadi bahwa imamah karena itu adalah simbol orang yang berilmu ketika dipakai oleh orang yang tidak berilmu dia pun dianggap sebagai orang yang berilmu. Maka kata Nabi, dia diarahkan kepada ahli ibadah. Orang menyangka dia sebagai ahli ilmu. Dia pun mendatangi, menyata, menyatanginya, menyatakan, aku telah membunuh 99 orang. Apakah pintu taubat masih terbuka untuk saya? Maka orang ini pun menjawab, tidak ada lagi pintu taubat untuk kami. Kamu sudah bunuh orang 99 orang, sekarang mau taubat lo? Kagak ada lagi pintu taubat. Kata para ulama inilah kondisi kebanyakan ahli ibadah tatkala mereka tidak memahami ilmu agama. Rata-rata ahli ibadah yang soleh, yang ahli ibadah. Tetapi tidak dekat dengan ilmu agama. Yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang memahami aqidatus salaf. Rata-rata mereka berfatwa dan bersikap dengan perasaan, bukan dengan ilmiah. Ya kayaknya ini bagus, masa sih nggak bagus? Bagus kok, coba aja. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Pakai perasaan ini juga. Dan kedua kata para orang yang ahli ibadah tetapi tidak terbimbing dengan ilmu agama, seringnya dia jatuh ke sifat ujub. Tinggal melihat orang lain kayaknya semuanya nih penduduk neraka nih, cuma dia aja yang masuk surga. Eh, seakan-akan orang lain nggak mungkin masuk surga. Seakan-akan orang lain tidak mungkin lebih baik dari dia. Kenapa? Karena ilmu akidah yang lemah. Akhirnya dia menjawab, "Enggak ada lagi pintu tobat untuk kamu. Kamu udah bunuh 99 orang, sekarang baru mau tobat, enggak ada lagi." Akhirnya orang ini pun putus asa. Dia lihat dia sudah bunuh 99 orang, mau tobat enggak ada. Pintu tobat lagi. Oh, udah saya genapkan ya 100 orang menjadi dengan orang ini yang mengeluarkan fatwa enggak ada lagi pintu tobat. Maka kata Nabi, orang ini pun dibunuh oleh dia. Menjadi genap yang dia bunuh menjadi 100. Kemudian dia kembali bertanya, di manakah ada orang yang paling berilmu? Maka barulah dia diarahkan kepada orang yang paling berilmu sesungguhnya. Dia pun menceritakan, saya sudah membunuh orang 100 orang. Sekarang saya mau taubat. Maka alim ini tidak menjawab menggunakan perasaan. Tetapi menjawab mengikuti kebenaran. Pintu taubat belum tertutup. Matahari belum terbit dari arah bah? barat. Nyawa yang sedang ditarik belum sampai di kerongkongannya. Maka dia menjawab apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat. Taubat kamu sekarang. Allah akan menerimanya. Dan pergilah engkau kepada sebuah lingkungan yang di sana ada orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka tauhidkan Allah bersama mereka dan kamu jangan kembali lagi ke daerahmu karena daerahmu adalah lingkungan yang tidak baik. Hadis yang panjang. Syahid dari hadis itu para ulama menyebutkan beberapa pelajaran di antaranya adalah sebuah pelajaran untuk pembahasan kita hari ini. Di situ dia bertanya ketika ingin tobat dia bertanya apa? Menanyakan siapa? Di manakah orang yang paling beril? Berilmu. Dia tidak menanyakan di manakah orang yang paling saleh. Karena orang yang saleh belum tentu bisa memperbaiki orang orang lain. Nih. Eh, sekarang ada sekarang ada syubhat-syubhat seputar takdir yang menggunakan ayat-ayat dan hadis-hadis. Kita tanyakan kepada ahli ibadah. Akhirnya dia pun ikut jadi bingung sama-sama oh ya betul juga akhirnya tambah lagi satu orang korban berikutnya. Tapi orang yang berilmu, walaupun mungkin dia tidak terlalu saleh, dia bisa menerangkan. Enggak demikian. Ini ayatnya, ini hadisnya, penjelasan hadis bahawa makna hadis afdol jihadi Fi sabilillah kalimatu haqqin inna sultani ja'il jihad yang paling afdal di jalan Allah dalam mengucapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim yang mana hadis ini sering dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan pemberontakan dan mencela pemerintah ketika dia sampaikan kepada ilmu langsung saya dia ya, terangkan ini ucapan ulama salam ini penjelasan ulama fulan menyatakan bahwa indah di sini di sisi empat mata sebagaimana diterangkan oleh hadis nabi yang lainnya Hendaknya dia mengambil kedua tangan ya dan satu empat mata kalau dia terima alhamdulillah kalau enggak maka dia telah menaikkan kewajibannya. Maka lepaslah dari dia salah satu dari syubhat khawarij. Pentingnya orang yang berilmu di tengah-tengah kita jemaah. Ya Begitu pula ada ketika kita galau, gelisah dalam sebuah permasalahan. Mungkin kalau tidak mendapatkan bimbingan dari orang ilmu, dari orang yang punya ilmu, mungkin rumah tangga kita akan retak. Kita akan berpisah dengan istri kita. Kita salah menyikapi anak-anak kita. Kita salah menyikapi orang tua kita, sahabat kita, teman kerja kita. Begitu kita berada di sisi orang berilmu, dia bingung. Bukan demikian, akhir. Sabar ya, sabar ya, dan seterusnya. Pentingnya ada orang yang berilmu di sisi kita. Dan apabila kita mengambil ilmunya, Abu Talib di sisinya ada orang yang paling berilmu, tapi dia dia ambil ilmunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Maka berada di sisi Orang yang berilmu kita ambil ilmunya dan kita amalkan ilmunya. Jangan il yang kita ambil ilmu ilmu yang kita ambil dari seorang ustaz hanya ilmu poligaminya saja yang kita ambil. Ya? Hanya ilmu poligami aja yang kita ambil dari seorang ustaz. Jangan. Ya. ya. Kemudian ada sebuah bait syair Abu Talib yang menerangkan dia meyakini kebenaran dakwah Nabi dia menyatakan laqad alimtu anna dina Muhammadin khairal adyani tahta adimis sama. Walaula masa walaula makhafatu masabin nas la ra'aitani lidzalika samhan mubina. Kata Abu Talib sungguh aku telah tahu bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad ini adalah sebaik-baik agama hanya saja karena aku khawatir celaan manusia andai kata tidak engkau akan melihat aku berlapang dada untuk agamanya bahayanya tidak enakan jamaah Padahal kalau kita berpikir manusia bisa buat apa untuk kita? Jangankan orang lain, anak sendiri, anak kandung kita yang telah kita lahirkan. Kita mati, belum pernah sepanjang sejarah ada seorang anak saking baktinya dia kepada ibunya, dia menggali kuburan ibunya ingin menemani ibunya dalam kuburan selama seminggu. Ada? Pernah dengar itu? Belum pernah, ya kan? Jadi kenapa kita terlalu mempertimbangkan keinginan manusia? Kata sebagian ulama ridwan nas ghayatun la tudrak. Fa adrik ma yudrak wa truk ma la yudrak lima yudrak. Keriduan manusia, cinta manusia itu puncak yang tidak akan pernah bisa kita raih. Maka tinggalkan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita raih demi sesuatu yang pasti akan bisa kita raih yaitu kecintaan Allah. Terkadang kita untuk di depan manusia ini benar aja salah, apalagi salah. Iya kan? melakukan sesuatu sebagian orang karena kita melakukan sesuatu itu memuji kita sebagian yang lain malah mencela kita eh, si Muhammad senang sama kita si Amr yang benci sama kita ridwan nasi ghayatul la tudrak cinta manusia adalah puncak yang tidak akan pernah bisa kita raih kita mati sendirian masuk kuburan sendirian dihisap sendirian dimizan sendirian perintah mengambil catatan sendirian Perintah melewati asirat sendirian Dikisos di kantorah sendirian Di al-a'raf sendirian Dilemparkan ke dalam neraka juga sendirian Bukan bersama manusia Dan kaedah tidak boleh kita memakai perasaan Apabila dengan menggunakan perasaan Membuat kita meninggalkan perintah Allah Dan melanggar larangan-larangan Allah itu kaedah Ya. Karena Rasulullah bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil Khalid tidak boleh taat kepada seorang makhluk kalau kita harus bermaksiat kepada Allah yang telah menciptakan makhluk. Wadulau tudhinu fayudhinun. Kaum syirikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani menginginkan Nabi itu berbasa-basi dengan mereka dan mengorbankan prinsip. Itu namanya mudahana. Mudahana. Berbasa-basi dengan mengorbankan prinsip-prinsip agama. Nisya mereka akan berbasa-basi dengan engkau, Nabi Muhammad. Nah. Namun bukan bukan berarti kita tidak bersikap hikmah. Ya, hikmah sesuatu yang diperintahkan, berlemah lembut sesuatu yang diperintahkan, ber, e, berbuat sosial sesuatu yang diperintahkan. Nabi telah menjenguk orang Yahudi yang sakit, Nabi menerima hadiah orang Yahudi di Madinah. Ya, Nabi juga punya tetangga ya Yahudi dan Nasara Nasara tetapi pembahasan kita tadi hal-hal yang tidak boleh di dalam agama kita kita mengalah untuknya sehingga kita jatuh ke dalam syirik jatuh ke dalam bidah atau jatuh ke dalam sebuah maksiat yang tidak dibenarkan karena perkara tersebut kita melakukannya jelas jemaah ya, baik wajah-wajah antum menandakan ha sudah saatnya ya betul ha, datang ini Oh bukan Gimana Baik, pertanyaan Anda Jelaskan tahapan fikih dakwah Karena sebagian beralasan dengan Enggak enakan seolah-olah itu bagian dari fikih dakwah terutama saat mendakwahi penguasa, pembesar atau orang yang dihormati di khalayak. Syukran wa jazakallahu khaira wa anta kadzalik. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Usulut Tafsir ketika beliau menerangkan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah sisi perbedaan antara Makkiyah dan Madinah bahwa Makkiyah rata-rata metodenya lebih keras, lebih tegas daripada ayat-ayat yang Madaniyah. Beliau menerangkan bahwa Al-Quran sebaik-baik rujukan dalam memahami fikih dakwah. Bagaimana fikih dakwah Al-Quran? Di awal Al-Makkah, dakwah di Mekah, Khomer Nabi belum mengingkarinya. Betul apa enggak? Ya kan? Masih tohid, tohid, tohid, tohid. Karena kenapa? Mereka para pelaku syirik akidah terlebih dahulu. Kedua terkait fikih dakwah mendakwahi orang para pembesar kaum maka telah ada bimbingan-bimbingan ayat Al-Qur'an di antara firman Allah faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha wahai Musa dan Harun datangilah Firaun Firaun jemaah Firaun yang menyatakan ana rabbukumul a'la kau adalah Tuhan yang paling tinggi Allah katakan ucapkan kepada Firaun ucapan yang lembut agar dia mau mengingat dan takut kepada Allah Terkait dengan penguasa juga ada hadis khusus dari Nabi man ra'a min amirihi syai'an yakra barang siapa yang melihat penguasanya melakukan sebuah kemungkaran falyakhudh bi yadihi wa liyakhlu bihi dia pegang tangannya dan hendaknya dia berempat mata falyansahu kemudian dia nasihatinya kalau diterima kalau enggak dia telah menunaikan kewajibannya ada dengan cara lain dengan menyuratinya dengan surat yang jelas nama saya ini Ya, nombor rumah saya info. Oh, jangan Ustaz, nombor mati saya diciduk. Eh, ciduk mati, mati syahid. Kenapa takut? ya. Itu baru gentleman. Karena kata Imam Syafi'i, kalau kamu menasihati saya di depan halayak ramai, itu bukan nasihat kata Imam Syafi'i. Itu celaan. Saya tidak arido mendengarnya. Kalau kamu ingin menasihati saya, nasihati saya ketika sendirian. Apalagi orang yang punya jabatan jabatan sekarang misalkan ada orang yang sehari-harinya antum selalu traktirin dia antum teriak dari jauh karena dia sedang merokok eh merokok bawakan ayah begini begini dengar enggak kira-kira ana yakin dia enggak akan mendengar dan walaupun dengar tapi sakit hatinya ya kan sakit hatinya tersinggung apalagi orang punya kekuasaan simbol negara dihormati oleh negara lain dan itu bukan sebagai sikap basa-basi karena nabi yang menyuruhnya andai kata nabi membolehkan kita memberontak kita siap memberontak tapi Al-Quran dan Hadis yang melarang kita memberontak dan mencela. Andai kata boleh, kita akan memberontak sekarang. Semua kita punya sifat memberontak, ya kan? Eh, semua kita punya sifat seperti itu. Cuma masalahnya sekarang kita Muslim, kita Muslim punya aturan. Aturan kita adalah aturan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya melarang kita memberontak. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bersabar, tidak boleh mencela tetapi mendoakan dan menasihati secara diam-diam. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Isma' wa athi wa in daraba barak wa akhadha malak. Innakum satarawna ba'di umuran tunkirunaha wa atharatan 'alaykum. Qalu ya rasul famada ta'muruna? In adrakna dhalik. Qala addu alladhi addu alladhi 'alaykum wa tas'alu Allah alladhi lakum. Dan hadis-hadis Nabi yang lainnya. Makanya sebagian ulama menyebutkan Syekh Saleh Sulaiman Ar-Ruhili di dalam beberapa pelajaran beliau menyebutkan bahawa sering ulama kita menyebutkan fikih dalam masalah mendakwahi penguasa dan masyarakat bahwa yang petunjuk dari ulama kita bahawa ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat kita ingatkan masyarakat kita untuk bersabar di bawah penguasa yang zalim bersabar bersabar jangan memberontak dengan mencela nasihat mereka secara diam-diam ya dan doakan mereka untuk baik. Tetapi ketika kita berada sedang berada di tengah-tengah penguasa, kita ingatkan mereka bahayanya mendolimi rakyat. Ya, bahayanya penguasa yang zalim dan keutamaan penguasa yang adil sehingga terwujudnya keba kebaikan. Rakyat akhirnya taat kepada penguasa. Penguasa ketika melihat rakyat taat kepada dia, akhirnya dia bisa berubah. Tapi kalau seorang penguasa sudah ditanamkan dalam hatinya kebencian terhadap rakyatnya, dia sudah berburuk sangka terhadap rakyatnya, enggak apa, sudah tidak akan mungkin dia akan berbuat kebaikan untuk mereka. Tapi lihat bimbingan ulama tadi, ketika kita bersama masyarakat kita sampaikan bersabar bersabar di atas kezaliman penguasa, doakan mereka, jangan memberontak. Ya, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah hak kamu. Ketika kita bersama pada penguasa, kita angkat mereka bahaya kezaliman. Penguasa yang zalim diancam oleh Nabi demikian demikian penguasa yang adil keutamanya demikian dan demikian terwujudnya keba kebaikan tetapi kalau sebaliknya ketika di masyarakat kita provokasi masyarakat untuk benci kepada penguasa ketika bersama dalam bersama dalam penguasa bersama penguasa kita tanamkan kebencian untuk masyarakat kebaikan apa yang terjadi ada sedikit pun dunia akhirat tidak ada baik kebaikannya jelas ya eh? nah Assalamualaikum Ustaz anda boleh tahu buku atau kitab referensi untuk belajar akidah. Masya Allah. Bukan sekedar boleh, harus tahu. Harus tahu. Di antaranya, kalau dalam bab Tauhid, yang menjadi silsilah dalam pembahasan Tauhid, Al-Usul Thalatha, kemudian dia belajar Al-Qua'idul Arba' ya? kemudian dia belajar Kitab Tauhid, kemudian dia belajar Nawaqidul Islam, kemudian dia belajar Kitab Kashfu Shubhat, dia belajar kitab Usul Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kemudian dalam bab Aqidah Asma wa Sifat dia belajar kitab Al-Lum'atul I'tiqad. Kemudian naik belajar ke Aqidah Wasithiyah. Kemudian naik belajar Qaidul Muthla. Ya. Kemudian belajar Taqrib Tadmuriyah. Kemudian dia belajar Asyarah At-Tahawiyah. Ya, banyak lagi kitab-kitab aqidah yang lain usul sunnah karya Imam Ahmad Usuluddin wa tiqa'at usulus sunnah wa i'tiqaduddin karya al-Imam Ibnu Abi Hatim As-Sunnah karya al-Imam Al-Muzani ya Syarh i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya al-Imam Al-Lalikai dan kitab-kitab akidah yang lainnya juga kitab akidah dalam Sahih Bukhari itu juga salah satu pembahasan yang sangat bagus ya namun lebih dominan kepada pembahasan asma' was sifat barakallahu fikum meyakini ilmu hitam masuk apa ini kutu manusia apakah ini termasuk syirik ilmu hitam seperti apa ilmu hitam ha gelap ya yeah. baik mungkin maksudnya bisa terbang bisa menghilangkan diri ya yeah. begitu kalau dikatakan ilmu hitam artinya mempelajarinya, ini ilmu sihir namanya. Ilmu sihir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man e, ta'allama ya. dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Muhammad bin dalam kitab tauhidnya bahwa barang siapa yang mempelajari ilmu perbintangan ya sungguh dia telah belajar salah satu dari bab sihir. Apa di antara ilmu perbintangan? Ilmu zodiak. Scorpio menandakan apa? Apa kalau Scorpio? Tandanya. Hah? Hah? Hah? Rezeki. Kalau rezeki, ya maksudnya kan ada filos ada mitosnya dalam ilmu zodiak. Apa kalau Scorpio katanya? Hah? Kalau Oktober. Lahirannya Oktober. Menandakan apa? Adalah zodiak, ada mitosnya. Ya. Demikian juga ilmu hitam Tidak dikenal zaman dahulu para murid datang ke gurunya belajar ilmu keramat Tidak dikenal bahwa orang-orang datang kepada Imam Syafi'i belajar ilmu keramat Bukan belajar fikih dan akidah Cuma mau belajar karamah Biar kebal, biar enggak basah kena hujan Dan biar bisa sholat masjidil haram Walaupun berada di Indonesia Nabi SAW di perang Uhud pecah tapi perang beliau Ya kan? luka pipi beliau, patah gigi geraham beliau. Sekian para sahabatnya meninggal dunia. Beliau dari Mekah ke Madinah lari dan bersembunyi dalam gua. Gua apa? Gua Thawr, bukan gua Hira. Gua Hira di Mekah sudah lewat. Eh? Ketika awal turun wahyu. Andai kata ada ilmu hitam, Nabi tengok bin Salamid Aimi. Bin Salamid Aimi aja, bruh, langsung. Udah Masjid Nabawi. Ya kan? Tidak ada. Demikian juga para sahabatnya ketika mau perang, Nabi enggak manggil mereka. Umar, mau perang ya sini dulu. Saya baca-baca nih, ini benang <laughs> ikat di sini ya. Atau panggil mana? Sa'ad bin Waqqas, sini. Mana perutnya? Buka baju ini pedang. Ya, berangkat. Enggak. Yang dipesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Serahkan segala urusan kalian hanya kepada Allah Tetaplah bertakwa kepada Allah Jangan gulul, jangan menyiksa Jangan membunuh anak-anak kecil. Diingatkan mereka untuk menyerahkan segala urusan mereka hanya kepada Allah. Bahkan ketika Nabi SAW melihat ada gelang di, di tangan salah satu sahabatnya, Nabi bertanya, "Mahada? Apa ini?" Maka dia menjawab, "Minal wahina." Wahai Rasulullah, ini gelang bisa menjauhkan kita dari penyakit wahan yang menimpa telapak tangan. Bahasa kita ya apa? Jimat. Kalau bahasa Raja, ubat kampung. Obat kampung dari nenek. Coba ini udah dibaca-baca orang alim. Ya. Maka Nabi menyatakan apa? Inzahu. Fa innu la yaziduka Buang itu. Itu hanya membuat engkau semakin lemah. Orang yang punya ilmu hitam, orang paling sengsara jamaah. Enggak percaya? Karena orang yang belajar ilmu hitam itu ada sesajenan-sesajenan yang harus mereka berikan. Ada yang harus setiap malam-malam tertentu dia menyiapkan kopi pahit dan harus diletakkan di belakang rumah yang tidak ada cahayanya. Kalau sempat lagi rapat ingat, uh, ini malam ini harus menyiapkan gelang, harus menyiapkan kopi pahit. Dia sedang rapat. Uh, langsung gemetar ketakutan. Ini bentar lagi jam 10, jam lagi 10. Habis nih gua nih. Kalau nggak sebut anak jadi korban. Selalu gelisah. Ada yang sebagian orang ilmu hitamnya harus memandikan keris setiap malam. Kalau sempat lupa, habis dia. Ada sebagian jimat itu tidak berlaku di musim hujan. Iya. Ada jimat diceritakan pada saya beberapa tempat. Ketika hujan turun enggak berani perang. Kau aja lek depan lek. Kau aja lek. Dari belakang. Hujan enggak manfaat, enggak main jimatnya. Hujan turun jarap ya. Iya. Kau lia lek lek. Aku jaga dari belakang lek. Dari belakang mungkin nanti ada musuh. Padahal karena jimatnya enggak berlaku hujan sedang turun. Sengsara orang yang punya jimat itu. Eh, nanti ada sebagai jimat syaratnya harus menyembelih ayam yang berwarna hitam. Yang di ekornya ada warna putih dikit. Setelah mati dia jadi. Susah gak ya, Mak? Tersiksa dia. Makanya gak usah yang hitam-hitam deh. Yang putih-putih ada. Yang udah jelas. Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tidak ada ilmu hitam di zaman Nabi. Mereka diajarkan untuk bernyerahkan segala urusan mereka hanya kepada Allah. Tiada ada ilmu ilmu kebal. Kita meyakini keramat itu ada, tetapi keramat itu bukan sesuatu ini dipelajari khusus agar kita bisa keramat. Bahkan para sahabat Nabi yang punya keramat terkadang mereka tidak sadar itu ada pada diri mereka. Contohnya, Umar sedang khutbah di atas mimbar di Madinah. Tiba-tiba beliau berteriak, Al-Jabal, Al-Jabal, Al-Jabal, gunung, gunung, gunung. supaya suara beliau yang di atas mimbar Madinah sampai ke Irak terdengar oleh pasukan beliau yang sedang dikejar oleh musuh mendengar ucapan Umar yang berbunyi al-jabal al-jabal al-jabal gunung gunung gunung mereka langsung naik gunung maka mereka pun selamat dari pembantaian musuh pulang mereka ceritakan kepada Umar pun terkejut kok bisa Lihat ni Umar. Mungkin kalau orang yang dikatakan alim, habib dia masih makanya belajar keramat. Antulah kalau mau belajar keramat ke rumah lah. Ya, enggak bisa di tempat-tempat bawa ke rumah lah, bawa lah gula 2 3 kilo. Ya, roti 2 3 <laughs> kilo. Enggak. Umar malah menyatakan tawadhu. Kok bisa sampai? Bukan makanya sering-seringlah jalan sama orang yang alim. Ya. kalau ada sering-sering masa saya kasih dikit-dikit. <laughs> Ya. Contoh yang enggak ada seorang sahabat Nabi ketika berjalan di malam hari kakinya tiba-tiba bercahaya. Biasanya diceritakan kepadanya, dia pun heran kok bisa. Ya. Kita meyakini ada karamah. Ahli sunnah dalam bab karamah wasatun bainal ahli al-ifrat wa ahli tafriyat. Kita pertengahan. Bukan seperti orang yang hulu terhadap bab tersebut dan tidak pula mengingkarinya. Di antara kaidah dalam bab ini kata Imam Syafi'i idza ra'aita rajulan yamshi fawqal ma' wa yatir fil hawa fa'riduhu 'ala al-kitab was sunnah. Kalau kamu melihat ada orang bisa terbang di angkasa dan jalan di air seperti siapa Wiro Sableng jalan di air itu bukan dukun, memang film. Iya kan? Kata beliau kalau ada orang yang bisa terbang di angkasa, jalan di atas air, jangan langsung kamu benarkan. Kamu nilai dulu dia sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan hadis kalau akidahnya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, ibadah-ibadahnya bertentangan, betul dia wali, tetapi wali syaitan kata Syekhul Islam. Dalam kitabnya Al-Furqan ada sebuah kitab judulnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan. Judul kitabnya. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Dan memang cerita-cerita Hal yang seperti itu paling cepat tersebar, paling mudah diterima oleh sebagian orang yang nggak punya akidah. Ketika mayat beliau diturunkan, kuburan beliau itu bercahaya. Padahal lampu HP jatuh, HP jatuh, bercahaya. Masya Allah. Ketika beliau meninggal, wajahnya seakan tersenyum, keluar ini, masya Allah, berbagai cerita. Luar biasa jemaah dalam bab-bab seperti ini. Kenapa? Karena tidak belajar akidah. Makanya kalau sayang umat ini ajarkan akidah yang benar. Jangan pernah bosan menerangkan tauhid untuk mereka. Karena sedetik kita pisah space dari tauhid mati selesai jemaah. Tauhid sedetik pun enggak boleh pisah dari hati kita. Sedetik mati, sedetik tauhid hilang dari hati kita di saat itu kematian datang selesai jemaah. Maka yang bab tauhid tidak boleh kita bosan darinya. Tauhid, tauhid. Selalu tauhid. Walaupun pembahasan lain juga ada. Nah, ini jawab tentang ilmu hitam. Di ilmu keramat juga demikian. Tidak ada di zaman zaman Imam Malik mereka datang ke Imam Malik khusus belajar ilmu keramat. Saya mau belajar kepada Imam Malik bagaimana kalau hujan tidak basah, bagaimana bisa sholat di Mekah walaupun tinggal di Indonesia. Ya. Bagaimana solat di Mekah di waktu Jumat di sana? Saya sudah masih istirahat mungkin sedang solat duha. Ya kan? Di sini lagi zuhur, 5 jam bedanya. Ya. Ketika asap ada orang tua cerita sama saya, saya sedih lihat ini. Ini cerita langsung ke saya. Ketika apa eh, asap yang luar biasa di Sumatera waktu itu, ingat kan? Asap dari kebun yang luar biasa. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah setempat Enggak mati-mati apinya. Barulah dinaikkan, ya eh, barulah dia dipanggil seorang habib. Ambillah air dari dia kemudian dibaca-baca. Baru padam ya hati masya Allah kasihan nih bapak. Korban hoax. Tapi hoaxnya akidah lagi kan bahaya. Mending kalau hoaxnya hanya masalah bisnis, ini hoaxnya bapak akidah lagi. Hawaknya dalam masalah akidah. Darurat akidah jemaah pembahasan ini. Pembahasan akidah sebuah pembahasan yang darurat. Agar manusia ini tidak berada dalam keterpurukan. Jatuh ke dalam kesyirikan. Betapa banyak anak-anak sekarang digantungkan kepada selain Allah. Masih kecil diberikan benang di pinggangnya. Dari orang tua, dari kampung. Biar tidak disentuh oleh syaitan. Setelah itu benang itu katanya sudah dibaca-baca Al-Quran. Setelah itu dibawa ke mana? Ke kamar mandi. Kena kotoran najis. Eh, bukankah ini bentuk pelecehan terhadap Al-Quran? Satu kosong dia sudah kalah dengan syaitan. Ya kan? Andai kata itu adalah salah satu ilmu yang diajarkan oleh Nabi, para sahabat akan hilang melakukannya. Begitu anak lahir mereka kata, ya Rasul ini benang sudah saya sedikan. Sediakan, tolong Rasulullah baca-baca yang dikit, nanti saya ikat di pinggang anak saya, biar enggak kena apa-apa. Enggak. Hasan dan Husain dirukyah oleh Nabi setiap sore umidukuma bi kalimatillah itamma min syaitanin hamma wa min ainin lamma wa min syarri ma khalaq. Aku lindungi kalian Aku memohon kepada Allah perlindungan untuk kalian dari syaitan yang menakutkan, dari penyakit ain yang menyakitkan dan dari segala kejelekan. Nabi berdoa, meruqyah. Bukan dengan kasih berat. Tuh, ini 15 ribu ya. Bayarnya sana. Enggak. Nabi ajarkan mereka untuk menyerahkan segala urusan mereka hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Pertanyaan masih banyak insyaallah taala. Eh, pertanyaan ini antum tanyakan kepada ustaz-ustaz yang ada di kajian rutin ini terlebih lagi kepada guru saya Ustaz Abdul Bar, ya orang luar biasa ilmunya. Mungkin sisa-sisa pertanyaan bisa antum tanyakan kepada beliau. Wallahu taala misal kita memohon kepada Allah Jalla wa ala agar memasukkan kita dari orang-orang yang ia kecualikan dalam firman-Nya al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang yang saling kasih mengasihi cinta mencintai di dunia ini pada hari kiamat seluruh mereka akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa sebagaimana kita memohon kepada Allah untuk memasukkan kita kepada mereka yang telah ia firmankan dalam hadis qudsi wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutaza mutazawirina fiyya sungguh telah pasti kecintaanku untuk orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku mereka saling duduk sesama mereka karenaku dan mereka saling mengunjungi karenaku dan mereka saling berbagi karenaku. Sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini Maka kita memohon kepadanya agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhadai wa salihin wa hasna ulaika rafiqa amin Ya Rabbal Alamin Wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh